Esiet sveicināti, skan redzījums ielūdz Gregors skola, pie mikrofona mācītājs Arts Druvietis. Mēs nu pat jau vienu dienu, kā esam iegājuši adventu laikā. Ir sācies jauns baznīcas gads, un sākot ar vakardienu, ar pirmo adventu svētdienu, ir sācies laiks, kas ilgs četras nedēļas pirms Ziemassvētkiem, un parasti mēs to baznīcā saucam advents. Droši vien, ka būtu vērts šajā brīdī mazliet vairāk iedziļināties šajā jautājumā, ko tas nozīmē. Kāpēc? Kāpēc mēs, teiksim, svinam šo laiku? Kāpēc ir tā, ka Kristus dzimšanas dienu, Ziemassvētkus, mēs svinam ne tikai pašā dzimšanas dienā, bet kāpēc mēs svinam jau veselu mēnesi iepriekš katru svētdienu, katru nedēļu, kurā mēs tuvojamies šiem svētkiem? Ko nozīmē vārds advents? Ko nozīmē šis laiks? Ko mēs esam aicināti pārdomāt vai piedzīvot šajā laikā? Kāda nozīme ir tam, ka mēs kaut kādā veidā ievērojam laiku pirms Ziemassvētkiem? Kāds tam visam ir teoloģisks pamats un kur mēs varam redzēt iemeslu tam, lai mēs šo laiku svinētu? Par šīm un daudzām līdzīgām lietām mēs runāsim šodienas raidījumā, kas būs veltīts tieši šim tematam advents. Taču pirms mēs vēl apskatām šos jautājumus, mazliet par aktualitātēm un jaunumiem Grigors skolā par pasākumiem, uz kuriem arī jūs visi esat aicināti un drīkstat tajos piedalīties. Katru otrdienas vakaru pulkstenis 19. skolas kapelā notiek tezē lūkšana. Katru trešdienu pulkstenis 19. skolas kamīna zālē notiek alfa kurs. Katru ceturtdienu pulkstenis 19. saldus svētā Jāņa dievnamā notiek skolas dievkalpojumi, kurā piedalās studenti. Visi mīļi aicināti! 10. un 11. kā arī 17. un 18. decembrī skolā viesosies lektors Stīvs Teklenbergs, kurš runās par tēmu Vēstule romiešiem. No 22. decembra līdz 6. janvārim skolā brīvlaiks. Strauji tuvojas tā diena, kad skolā atkal notiks rekolekcijas. To tēma – svēttapšana. Sākums šo piekdienu 7. decembrī pulkstens 19. Noslēgums 8. decembrī. Ikvienu, kurš šīs nedēļas nogali plāno pavadīt saldū, kopīgā slavēšanā, lekcijās, maltītēs un sadraudzībā aicinām pieteikties pa tālruni 38 22 403. Atgādinām, ka līdzi jāņem bībele un guļamais, kā arī ziedojums 5 lati. Sīkāka informācija par rekolekcijām un citām aktualitātēm mūsu skolas mājaslapā www.gregors.lv. tevi slāpstu. Tātad šajā reizē mēs runāsim par jautājumu, kas ir advents, ko nozīmē adventa laiks. Kā parasti, pirmais, ar ko sāksim, būs kādas aptaujas, kur mēs aicinājām cilvēkus izteikties, ko viņi par to domā un ko viņi ar to saprot. Ko tev nozīmē adventa laiks? Es gaidu sava kunga dzimšanas dienu, es gatavojos tai, un adventa laikā baznīcā tiek vairāk runāts arī par Kristus otro atnākšanu, un tajā laikā tiek īpaši uzsvērts, vai mēs esam gatavi. Un tātad es sev šajā laikā vairāk uzdodu jautājumu, vai es esmu gatava teikt, jā, nāc, kungs, Jēzu. Adventu laiks manā dzīvē ievieš pārmaiņas uz kaut ko gaišu, pozitīvu. Tas ir saistīts ar ģimeni, ar mīlestību. Tas ir gaišs laiks. Adventu laiks pirmkārt jau ir tas, ka es sevī pārdomāju to, cik ļoti svarīgs man ir Kristus varbūt kaut kas ir jāatmet un kaut kas jānožēlo, bet tad nāk tā priecīgā puse, kad tu vari kādu iepriecināt un gatavoties svētkiem. Adventa laiks ir laiks, lai sagatavotos Kristus dzimšanas svētkiem, lai pārdomātu savā sirdī dažādas lietas, ko Dievs ir darījis, atklājis, un laiks, lai tuvotos Dievam. Tas man nozīmē to, kad tuvojas Ziemassvētki teiksim, pirmā advente. Uzsniedzis parasti ir balts sniedziņš, un cilvēki pina vainagus un grezno savus nāmus, varbūt tā, lai padarītu to dzīvi krāsaināku. Bet tāda īpaša dziļa nozīme, teiksim, manā dzīvē advents laikam nav, jo Jēzus ir dzīves manā sirdī visu laiku, un viņš ir piedzimis jau manā sirdī, un viņš tur ir. Bet man patīk, principā, advents svētki, man patīk, kad ir skaisti un ka mēs varam graznot namus un vīt vainagus, un, bet tāda īpaša nozīme es kaut kā neesmu to piedzīvojis savā dzīvē. Advents laiks ir tas laiks, kad es varu sagatavot sevi Ziemassvētkiem, Ziemassvētku svinēšanai, Jēzus Kristus dzimšanas dienai. Jo advents laikā es varu pārdomāt, kas priekš manis ir Jēzus un kāpēc viņš ir nācis pasaulē. Tie bija viedokļi, ar kādiem saskārāmies satiekot cilvēkus un aptaujājot viņus par šo tematu. Taču, lai par šiem jautājumiem runātu dziļāk un ietu vēl tālāk, mēs esam aicinājuši uz interviju doktoru Viljamu Veinrichu, Amerikas Lutāņu mācītāju un pasniedzēju, kurš nu jau kādu laiku kalpo kā Lutera akadēmijas rektors šeit pat Latvijā, un kurš šajā mācību gadā arī Gregors skolā lasa lekciju kursu dogmatikā jeb mācībā par kristīgo mācību tās saturu. Mēs jautāsim viņam no viņa kā dogmatiķa perspektīvas, kā viņš saredz, ko mēs varam mācīties un iegūt, un kā izprast šo laiku, kurā nu pat esam. Ko nozīmē advents un kad šo laiku sāka īpaši atzīmēt? The season of Advent was the last of the seasons to enter into the church year. Advent laiks ir baznīcas gada noslēguma laiks. Originally it was a time of fasting preparation for Christmas. Parasti tas bija laiks, kad cilvēki gavēja un gatavojās Ziemassvētkiem. And Christmas was itself not a Christian celebration until the 4th century. Ziemassvētkus kā tādus tie svinēti līdz pat 4. gadsimtam. So the practice of preparation for Christmas itself only begins in the 4th century. tādēļ arī gatavošanās Ziemassvētkiem sākās tikai 4. gadsimtā. But it would seem as though Advent as a time of the church calendar, of the church year, did not enter into the West until maybe the 6th century. Bet rietumos advents kā baznīcas kalendāra sastāvdaļa netika līdz pat kādam 6. gadsimtam. So Advent comes, as I say, into the church calendar rather late. Baznīcas kalendārā advents ienāk diezgan vēlu. Now, as a time of preparation, Advent was dependent, of course, upon the idea of Christ's coming. Kā sagatavošanās laiks, Advents bija atkarīgs no Jēzus atnākšanas. And so Advent receives its name from the Latin word which means to come. Un Adventa nosaukums uh, nāk no latīņu valodas ar nozīmi atnākšana. It's the Latin word advenio, which means to come, to arrive. Tas nāk no vārda advenio, kas nozīmē atnākt vai ierasties. And while it was true that at the very beginning, the coming of Christ that was in view was his coming into the flesh, Advent as a season began also to think about other comings of Christ. Ar adventu svin Ziemassvētkus, kas sākotnēji tā nozīme bija svinēja Kristus atnākšanu miesā, bet vēlāk pievienojās arī citas nozīmes šajā liturģiskā gada laikam. Vai jūs varētu pastāstīt, kāds ir adventa teoloģiskais saturs un tematika? As the name suggests, Advent, the season of Advent focuses upon the coming of Christ. Kā jau pats vārds norāda, šis te adventa laiks centrējas uz Jēzus nākšanu. And over time, especially three comings of Christ were emphasized. Un laika gaitā tika uzsvērtas trīs Jēzus nākšanas. The first was, as we mentioned, his coming into the flesh as man. Pirmā bija viņa nākšana miesā kā cilvēkam. But other comings of Christ that were emphasized were his coming in the Lord's Supper, but then also his last coming to judge the living and the dead. Tad arī viņa nākšana svētajā vakarēdienā, viņa klātbūtne svētajā vakarēdienā, un arī viņa gaidāmā nākšana kā tiesnesim. That first coming of Christ in the flesh is especially noted by way of the story of John the Baptist. Viņa pirmā nākšana īpaši, mēs varam par to lasīt eh, Jāņa Kristītāja stāstā. And indeed, already in the Gospel of Luke, especially, the name of Jesus as Emmanuel, God with us. Un arī Lūkas evanģēlijā, kad Jēzus tiek nosaukts par Immanuēlu, jeb Dievs ar mums. And you may be familiar with this perhaps most famous of Advent hymns, O come, O come, Emmanuel. Varbūt jūs zinat šo te vienu no pazīstamākām adventa tēmām – Ak nāc, ak nāc, Immanuel. Emmanuel was the Hebrew name for God with us. Imants, tas bija ebreju vārds ar nozīmi Dievs ar mums. So Advent has the primary theme of an expectation and a waiting for the coming of Christ. Adventa galvenā tēma ir tas, ka mēs gaidām uz Kristus nākšanu. And so he will come in the flesh as our redeemer. He comes in the Lord's Supper as the one who gives us his body and blood for the forgiveness of sins, and he will come at the end of time to be our judge. Viņš nāca mūsu pestītājs. Svētajā vakarēdienā viņš ir klātesošs. Mēs viņu pieņemam kā Jēzus miesu un asins, un pēdējo trešo reizi mēs viņu gaidām kā tiesnesi. When someone comes who is important, it is our common practice to prepare for that coming and the presence of this important person. Kad mēs gaidām, ierodamies kādu, kas ir ļoti svarīgs, mēs veltam zināmu laiku, lai sagatavotos viņa nākšanai. And so Advent season from the beginning had emphasized our preparation for the coming of Christ. Un Advent laiks jau no paša sākuma uzsvēra mūsu gatavošanos Kristus nākšanai. And that preparation was especially the preparation of repentance and sorrow for our sins. Adventu laikā mēs gatavojamies Kristus nākšanai, nožēlojot grēkus un izjūtot skumjas par saviem grēkiem. So the people of the church would celebrate Advent through spiritual disciplines such as fasting. Baznīcā cilvēki izdzīvo adventu ar eh, tādu dažādu garīgu disciplīnu palīdzību, piemēram, gavējot. Pēdējais jautājums pastāstiet vairāk par praktisko pusi adventu laikam un tā svinēšanai. Yes, we should mention especially two important aspects and practices of Advent. Īpaši būtu jāpiemina divas lietas, ko mēs varētu darīt Adventā. We have in fact already mentioned an important one, namely the practice of fasting and repentance. Mēs jau esam pieminējuši gavēšanu un That is to say the sanctifying of our bodies as well as our thoughts to prepare us to be a holy people for the coming of our Savior. lai kā svētdarītu gan savu miesu, gan savu garu, lai sagatavotu sevi glābēju nākšanai. And uh, there's another important symbol here, and that was the idea of the coming of the light into the darkness of the world. Ir arī vēl kāds svarīgs simbols, un tas ir gaismas ienākšana tumsībā. And this symbol gave rise to perhaps the most famous of Advent symbols, namely the Advent candle. Un uh, tas savukārt deva iemeslu ienākt tādam ļoti izplatītam adventa svecēm. The Advent candle then symbolizes the coming of the light of the world, namely Christ. Advents svece simbolizē uh, Kristu, kurš ienāk pasaulē. And usually this Advent candle is placed within the Advent wreath. And the wreath being green symbolizes life. ir zaļš un tas Oftentimes there are four smaller candles in the Advent wreath because there came to be four Sundays of Advent. Adventā vainagā parasti ir četras sveces, tās ir četras svētdienas. So the most famous symbol of Advent would be the Advent wreath, in the middle of which is the large Advent candle, and around it four candles representing the four Sundays of Advent. Tātad vispilgtākais adventa simbols būtu adventa vainags ar vienu centrālu sveci vidū un četrām svecēm apkārt, kas simbolizētu katru adventu svētdienu. So we may summarize by saying Advent is a time of preparation in which through repentance and a discipline of our spiritual life we prepare ourselves for the coming of Jesus. Mēs varam tad teikt, ka Advents ir sagatavošanās laiks, kurā caur grēku nožēlu mēs jau sagatavojam Jēzus otrreizējai atnākšanai. Paldies par interviju! Mēs lūgsim Dievu! Mīļais un varenais debes tēvs, mēs Tevi slavējam un mēs Tev pateicamies, kungs, par visu, kā Tu esi pats atļāvis sevi pazemot un pazemojies, nākdams uz šīs zemes un mirdams pie krusta par mūsu grēku piedošanu, par brīvību, kuru Tu mums pelnīji. Mēs Tev pateicamies, debes tēvs, par visu, ko Tu esi darījis, dari un par visu, ko Tu darīsi mūsu glābšanas un mūsu dvēseļu mūžīgās dzīvības labā. Mēs pateicamies, kungs, par šo laiku, kurā esam iegājuši, kurā varam pārdomāt un no jauna atcerēties, piedzīvot Tavu nākšanu. Mēs pateicamies Dievs par to, ka mēs varam gaidīt Tavas pirmās nākšanas, Tavas dzimšanas svinēšanu, un mēs arī, kungs, pateicamies, ka mēs ar prieku un mieru un drošību, būdami Tavu bērni, varam gaidīt arī Tavu otro nākšanu. Kad Tu nāks otro reizi uz šīs zemes, kad šī pasaule iegūs savu piepildījumu un galu, un kad tu nāksi vest mūs uz tiem mājokļiem, ko tu jau toreiz teici, ka tu aizēji mums sataisīt. Kungs, lai tev vienam ir slava un gods par to, lai tev vienam, kungs, ir visa pateicība un teikšana. Mēs tevi lūdzam, kungs, ņem viss, kas mēs esam, tavās rokās. Vadi mūsu dzīvi, ka mēs tiešām varam dzīvot kopā ar tevi. Ikdienas, ik brīdi un ar prieku sagaidīt tavu nākšanu. Āmen. tu ienāci tumsā un acis to atvēri man. Mainīji sirdis, kas pielūdz no tevi, lai dzīvotu cerībā. gaisā un acis tu atvēri man. Mainīji sirdis, kas bija lūdz no tevi, lai dzīvotu cerībā mēs. Šeit esmu tevi pielūgt, nāk uz zemes. grēku pie krusta ieraudzīt. Man neizprast, cik maksāja manu grēku pie krusta ieraudzīt. Man neizprast, cik maksāja.